Egun, Euskal Herri eta Biarnoko parte batetan, lautan hoita hamaboz mila etxe ondarkintona baliostatzen dia komposta edo lurbeltza eginez. Jardunaldietan jakutsi da geuak eta habo ondarkin besterakatzen dela eta ehuneko hogeia baizik estela lurpeatzen. Lehenago dena lurpeatzen zelaiken. Komposta ekoizliak federazio batetan biltzen dia eta hunek zer ekarten dian, galtegin deiogu Dominika Bosk biltagarbi sindikateko lehendakai ordaiai. Bo, ekarten dizu deja algarezakutzen dugula, badugula ik problem edo hole eta zerbait edo, edo algar horiek bizitatzen ditzuk bakrotsak bestenak, baduzu beti zerbait txatzeko hortaik eta horren esperiantzak eta hola eta berrize, bon, ba, federazione hoi, eta badela iglege berri bat egiteko edo badela iglege dohola, bai zalbi nazionalan, bai hola eta eta ibiltzen duzu han, han komisione eta hoietan han elestatzeko eta bon, duzu beti jaiki baina bon, baduzu jale mesajet holi gaiteko moaien bat, eh, juntatzen bat, bazi, amini bat ba, bat bezala, eh? da bai bat egoiten bat da beha beti etxen, baina federazionetan edo zerbaitetan txartzen bat edo asozone batetan edo jole, beha izago duz uh, de, eta algarrekie partajatzia. Bestalde, lurbeltza baliagarri da laboien zat eta ben ikus moldiae eman daiku Dominika Boskek kontentutze hor, ez e, ekonomizatzen duzu, eta aldeza erraiten zizan, hor ez okupatzen denak, e, uste dit, eta hiu traktur pasalta helen egiten zelek, hoa ibat izi egiten, eta hor balduz ekonomia ekonomia bat, eh, bai gazoien totan, bai kaio behita hoa, eta baduz ekonomia bat ale puntan. Hebenti goiti, federazioan helbuia da Frantzia eta Europa usuan, beheste kompostatzean jainkorki plantatzia.